Ba, ni pentsatzen dut hor uh, COVID hori ebe bakarrik irakutsi du uh, uh, diende guzieri uh, nuntzen uh, ospitaren tokia uh, gizarte batean, uh, gure herrian, Frantzia osoan, eta domaia da uh, epidemia horrelako bat itxoin behar zuen, piskat diendeako hartzeko nola gaizki ginen ospitalian, zenta erraten duzun bezala, oidera urte zonbait uh, borrokatzen girera, greban girera, ez gira ez dut gaitzen eh, gure aspertua girera, ez gura hola segitzen al, eh, lan egiteko, eta ez da bakarrik guretzat da, da jende guzientzat. Mm -hmm. Domaia da hortik pasatzea, gero pff, gobernamendua proposatzen duena, be da piskat gutaz uh, trufatzea, zenta prim COVID hori ba, ez dugu hori galdetua. Ha. Eh? Mm Covid haintzin jadanik uh, langile guzien irabete sariak uh, emendatuak izan ditezen, uh, langile guziak beti haiten du, dutararik uh, ez dute ganai bakarrik erizainak, me baina guzi guzienak, teknikariak, garbiketa egiten dutenak. Covid hortan ere huartu gira, nola blanchizuriko um, langileak eta aesasoiak nola importanteak ziren. Mm Mhm. Eta hori importantea da hola segitzea, mehan galdetu behar, segitu behar dugu gure borroka. Eta entzunak izan behar gira, zenta ez dugu, eh, ez dugu hola segitzen ala. Egia da, e, eh, zaitasunak ere bazirela, e, langileak atxemaiteko ospitalian, zeren eta baldintzak, laneko baldintzak, gero txarragoak baitziren, no, azken urte hauetan. Eme bai, nahi bauzu hor uh, erreforma funksio publikoaren uh, erreforma horiekin, jadanik hor uh, gu galdetu ginuen uh, kentzea, zenta uh, nahi bauzu uh, funksionarian estatutua uh, hor galtzen ginuen, hor duan uh, ospitalian sartzen direnak oidera uh, iru edo lau urte bakarrik CDD bat dituzte. Ez da gehiago uh, funksionaren uh, estatutoa, stagerizazioa eta funksioner uh, ez diola bilakatzen al, orduan jendeak ez dute egon nahi. Lana zaila da, lan hain pagatua gira eta gainera funksionarien estatua e, ez dute berrit uh, izaiten al. Uh, egia da uh, mhm. uh, politika ospitalien inguruan bizikitzara dela, me oidera aspalditik. Mm-hmm. hori mm -hmm. ziur da. Zure ustez, aipatu dituzu hilabete sariak, behar direla, behar bezala emendatuak izan, eh, badea beste neuri importanterik hartu behar dena geruari begira? Neretzat importantena bigarren gauza da lanpostu uh, gehiago sortzea ospitaliana. Uh, eh, ez mm -hmm. balima lan postuak uh, ez da posible segitzea uh, lana egitea ora. Eta irugarren gauz importantena da ebe uh, ospitaleko servitzu guzian kenduak izan diren eh, oe guziak berriz idekiak uh, eh, izan ditezen, me behar behar da. Eta hoge oiek berriz idekitzeko, ebe lanpostu gehiago sortu behar dira. Eskasa handia da, Prezeski, ospitalean? Ah, bai. Psikatrian adibidez, uh, mila hoge kenduak izan dira frantziana ikusten dugu, hor ikusi dugu, eko eh, bidekin nola hain gaizki pasatu den psikatrian, ez dute ipatzen eskunezker, mm. mezinez uh, eh, izan da biziki, biziki uh, zaila langiren zat, adinen etxean ere, hoi dira zanbait urte jaten dugu uh, toki askaz me tokiak ere uh, an opital duzur, familia ere uh, piskat pausatzeko, aizainer norbait bali mauzu etxean, me nola pausatzen alduzu, ez bali maduzu tokirik instituzioan eta dena. Eta gu ikusten dugu kanzerologian eta hematologian, eh, hoge eskaz dira. Mm. Ez dugu hola segitzenak, jendeak itxoiten dukte, haien tratamendu ba, izaiteko, e, hori ez da posible, frantzian gira, ez da posible hola segitzea. Entzun dugu beraz gobernuak alduden eh, estetigoiti eh, uh, eh, funtsian bilkurak hasi nahi ditu plan berri bat ezartzeko, hori urbiletik segituko duzue? Ba izin ez urbiletik, gero sindikatak eta han izanen dira, iekin, mm gero ikusi. Ni orain ezakit, ikusi behar dugu, me uh, seur segituko dugula, eta seur uh, karrikan izanen girela uh, ez balima dute uh, um, aitzen gure, uh, gure galdeak ez balima dute zer egiten uh, espero dut uh, langire ospitaleko langire guziak aski indarra izanen dute orain uh, borrokatzeko uh, zerbait ukaiteko, zinez eta ez guk bakarrik me uh, diende guzia gurekin zenta sobre importantea da uh, guzienzat, eh, zugu